Aštuntas skirsnis Krantinė dardėjo fiakras. Vilforas pamojo jam, fiakras atvažiavo. Vilforas pasakė adresą, atsisėdo karietos gilumoje ir pasinėrė garbėtroškos svajonėse. Po valandėlis jis buvo vietoje, už poros valandų liepi pakinkyti arklius ir paprašė pusryčių. Jau buvo besėdas prie stalo, bet kažkieno drasi ir tvirta ranka timtelėjo skambutį. Tarnas nuėjo atidaryti durų ir Vilforas išgirdo balsą tarinti jo pavardę. Kas gali žinoti, kad aš Paryžiuje, pagalvojo jaunuolis. Tarnas grįžo. Kas ten, paklausė Vilforas, kas skambino, kas teiravusi manęs. Nepažįstamas žmogus, kuris nenori pasisakyti pavardės. Kaip? Nenori pasisakyti pavardės? Tai ko jam iš manęs reikia? Jis nori su jumis pasikalbėti. Su manimi? Taip. Pasakė mano pavardę? Taip. O kaip atrodo tas nepažįstamasis? Kokių 50 metų žmogus, ponė? žemas, aukštas, maždaug jūsų ūgio, brunetas ar blondinas, brunetas, grinas brunetas, laukai juodi, akys juodos, antakiai juodi. O apsirengęs? Gyvai paklausė Vilforas, kaip jis apsirengęs? Mėlynų surdutų užsakstytų iki kaklo su garbiais legiono ordinu. Tai jis, sušnipždėjo Vilforas blykždamas. Velniai griebtų, pasirodęs tarp duritariai žmogus, kurio žymės jau du kartus esame prašę. Kiek ceremonijų, argi Marselėje toks paprotys – kad sūnus verčia laukti tėvus prieškambarį. Tėve, sušuko Vilforas, tai aš neapsirikau, aš taip ir maniau, kad čia jūs. O jeigu maniai, kad čia aš, toliau kalbėjo svečias statydamas į kampą lasdą ir dėdamas ant kėdėjai skrybelę, tai leisk tau pasakyti, mėla Žerarai, kad nelabai mandagiai elgiesi versdamas mane laukti. Eikite, žermenai, tarė Vilforas. Tarnas pasišalino labai nustebęs. Dvyliktoji dalis – tėvas ir sūnus. Ponas Nuartie, nes iš tikrųjų buvo jis, sekė akimis tarną, kol tas uždarė duris. Paskui matyt būkštaudamas, kad niekas prieš kambarį nesiklausytų, pravėrė duris. Atsargumas buvo reikalingas. Žermenas mikliai pasitraukė nuo durų ir tai liudijo, kad jis taip pat buvo linkęs į nuodėmę, kuri pražudė mūsų protėvius. Tuomet ponas Nuartie pats uždarė prieškambario duris, paskui užstumė miegamųjų durų velkę ir pagaliau padavė ranką Vilforui, žiūrinčiam į jį su nuostaba. Žinai, Žerarai, tarė jis sūnui su gana neaiškia šypsena. Negalima pasakyti, kad tu labai džiaugtumėsi mane matydamas. Ką jūs, tėve, aš nepaprastai džiaugiuosi, bet prisipažinsiu nelabai tikėjusi jūs pamatyti, ir tai mane truputį apstulbino. Iš tikrųjų, mano bičiulė, toliau kalbėjo ponas Nuartie, sėsdamasis – Ir aš jums galėčiau pasakyti tą pat. Jūs man rašėte apie savo sužadėtuvės Marselyje vasario 28-ąją, o kovo 3-ąją jūs Paryžiuje. Taip, aš čia, tarė Žeraras, slinkdamasis prie pono Nuartje. Bet jūs manimi nesiskūskite. Atvykau į Paryžių dėl jūsų ir galbūt mano atvykimas jūs išgelbės. Šit kaip, atsakė ponas Nuartje, nerūpestingai sudribęs kreislę. Na, papasakokite, ponas prokurorė, ką turite galvoje, tai labai įdomu. Jūs girdėjote apie kažkokį bonapartistų klubą Senžako gatvėje. 53 numerį. Taip, aš jo pirmininko pavaduotojas. Tėvė, jūsų šaltakraujiškumas man siauba kelia. Ko tu nori, mielasis? Žmogus, kurį Montanjarai buvo nuteisę mirti, kuris bėgo iš Paryžiaus šieno vežime, slapstėsi Bordo lygumose nuo Robespiero seklių, priprato prie dauko. Napasakok, kas įvyko tame klube Senžako gatvėje. Įvyko tai, kad ten buvo pakviestas generolas Kenelis ir generolas Kenelis išėjęs iš namų 9 val. vakarų po poros dienų buvo rastas senoje. Kas jums pasakojo šį įdomų atsitikimą? Pats karalius. Na, o aš, kalbėjo nuartie atsakydamas į jūsų pasakojimą, pranešu jums naujieną. Man rodos, aš ją jau žinau. Jūs žinote, kad jo didenybė imperatorius jau įsilaipino Prancūzijoje. Tėve, maldauju, jūs tylėkite – Pirmiausia dėl savęs paties, o paskui ir dėl manęs. Taip, aš žinojau šią naujieną, žinojau net anksčiau už jūs, nes tris dienas lėkiau iš Marselio į Paryžių ir roviausi plaukus, kad negaliu nusviesti per 200 mylių į priekį minties, kuri man degina smegenis. Tris dienas jūs iš proto išėjote, prieš tris dienas imperatorius dar nebuvo įsilaipinęs. Taip, bet aš jau žinojau, ką jis ketina daryti. O kaip sužinojote? Pateko į rankas iš Elbei salos laiškas adresuotas jums. Man? Taip, jums. Aš jį nutvėriau iš pasiuntinio. Jeigu tas laiškas būtų patekęs į kitų rankas, gal būtumėte jau sušaudytas. Vilforo tėvas nusijokė. Matyt, tarė jis, Burbono išmoko iš imperatoriaus veikti nevilkindami. Sušaudytas. Mano bičiuli, kaip jūs skubate. O kur tas laiškas? Jūs truputį pažįstu, todėl nebūkštauju, kad jį kur nors nerūpesningai numetėte. Aš jį sudeginau, nes tas laiškas mirties nuosprendis jums. Ir jūsų karjeros galas, šaltai tarė nuartie. Taip, jūsų teisybė, bet man nėra ko bijoti, nes jūs mane globojate. Ne tik globoju, bet ir gelbščiu. Šit kaip? Iš tikrųjų įdomu, paaiškinkite. Pone, grįžkime prie klubo Senžako gatvėje. Matytas klubas nejaukais jaudina ponus policininkus. Ko jie taip prastai jo ieško, seniai būtų radę. Jie jo nerado, bet aptiko pėtsakus. Tai šventi žodžiai žinau. Kai policija bejėgi, ji sako, kad aptiko pėtsakus ir valdžia ramiai laukia, kada ji nukabinusi nausį ateis ir praneš, kad pėtsakai dingo. Taip, bet rastas lavonas, generolas Kenelis negyvas ir visose pasaulio šalyse šitai vadinama žmogžudystė. Žmogžudystė? Bet juk nėra jokių įrodymų, kad generolas nužudytas. Senoje kiekvieną dieną randami žmonės, kurie puoli ten iš nevilties arba nuskendo, nemokėdami plaukti. Tėve, jūs puikiai žinote, kad generolas nenusiskandino iš nevilties ir kad sausio mėnesį senoje nesimaudoma. Taigi meskite iliuzijas. Tokia mirtis vadinama žmogžudyste. O kas ją taip vadina? Pats karalius. Karalius? Aš maniau, kad jis filosofas ir supranta, jog politika nežino žmogžudyščių. Politikoje, mano mielas, jums tai nenaujiena, kaip ir man, nėra žmonių, yra tik idėjus, nėra jausmų, yra tik interesai. Politikoje nežudoma žmogus, o pašalinama kliūtis. Štai ir viskas. Norite žinoti, kaip visą tai įvyko, aš jums papasakosiu. Mes manėme, kad generolu Keneliu galima pasikliauti. Jį mums rekomendavo iš Elbei salos. Vienas iš mūsų nuvyksta pas jį ir pakviečia į susirinkimą Senžako gatvėje. Jis ateina. Jam pasakojamas išvykimo iš Elbei salos ir įsilaipinimo Prancūzijoje planas. Paskui viską išklausęs, viską sužinojęs, jis pareiškia esas rojalistas. Vėsė susižvalgo, verčia jį prisiekti. Jis tai padaro, bet su tokiu nenoru, kad geriau nebūtų gundęs viešpaties dievų. Ir vis dėlto generolui buvo leista išeiti. Jis negrįžo namo. Kogi jūs norite? Matyt, paklydo išėjęs iš namų štai ir viskas. Žmog žudystė. Jūs mane stebinate, Vilforai. Karališkojo prokuroro padėjėjas nori sureksti kaltinimą remdamasis tokiais ledžiais įrodymais. Argi kada nors man ateitų į galvą pasakoti jums, kai jūs, kaip atsidavęs rojalistas, siunčiate į aną pasaulį vieną iš mūsiškių. Mano sunau, jūs nužudėte žmogų. Ne, aš pasakyčiau, puiku ponė, jūs nugalėjote, dabar mūsų eilė. Saugokite įsteivę, kai ateis mūsų eilė, mes būsime negailestingi. Aš jūsų nesuprantu. Jūs tikitės, kad grįž uzurpatorius? Taip, prisipažįstu. Klystate. Jis nenužygiuos nei dešimt mylių į Prancūzijos gilumą, bus susektas, persekiojamas ir užpjudytas kaip laukinis žvėris. Mielasis, imperatorius dabar keliauja į Grenoblį, 10 ar 12 dieną jis bus Lyone, o 20 ar 25 Paryžiuje. Gyventojai sukils, jo pasitikti. Su juo tik saujeliai žmonių, o prieš jį bus pasistos ištisos armijos, kurios džiaugsmingai palidės jį į sostinę – Iš tikrųjų, mielas Žerarai, jūs dar vaikas. Jums atrodo, kad viską žinote, kai telegrafas praneša praslinkus trims dienoms po įsilaipinimo. Uzurpatorius įsilaipino kanuose su saujelė žmonių. Jį vejasi. O kur jis? Ką jis veikia, jūs nieko nežinote. Jūs tik žinote, kad jį vejasi ir vysis lygi pat Paryžiaus be jokio šūvio. Grenoblis ir Lyonas – royalistiniai miestai, jie pastatys jam neįveikiamą užtvarą. Grenoblis su džiaugsmu jam atkels vartus, Lijonas išeis jo pasitikti. Būkite tikras, mes painformuoti neblogiau už jūs ir mūsų policija verta jūs iškis. Gal reikia įrodymų? Jūs norėjote nuslėpti nuo manęs, kad esate čia, o aš sužinojau apie tai po pusvalandžio, kai įvažiavote į miestą. Jūs nedavėte savo adreso niekam, tik pašto vežėjui, o aš žinau jūsų adresą. Ir tai aišku iš to, kad atvykau pas jūs kaip tik tuo metu, kai jūs sėdate prie stalo. Todėl paskambinkite ir paprašykite padengti stalą dar vienam asmeniui, papietausime kartu. Iš tiesų, atsakė Vilforas, nuostaba žiūrėdamas į tėvą, jūsų žinios labai tikslios. Kitaip ir būti negali. Jums esantiems valdžioje įmanomos tik tos priemonės, kurias galime nusipirkti už pinigus. O mums laukiantiems valdžiaus prieinamos visos priemonės, kurias duoda mums į rankas atsidavimas, kurias teikia pasiaukojimas. Pasiaukojimas, pakartojo Vilforas šipsodamasis. Taip, pasiaukojimas. Šitaip mandagiai vadinamas garbiais troškimas, puoselėjantis viltis ateičiai. Ir Vilforo tėvas siekė skambučio, norėdamas pakviesti tarną, kurio nekvietė sūnus. Vilforas sulaikė jį. Palaukite, tėve, dar vieną žodį. Sakykite, nors mūsų policija ir labai bloga, ji žino vieną baisę paslapį. Kokią? žymės žmogaus, kuris buvo atėjęs pas generolą Kenelį tą dieną, kai jis dingo. Šit kaip? Jinai jas žino? Argi? Ir kokios to žymės? Veidas tamsus, plaukai žandenus ir akys juodi, surdutas mėlynas, užsakstumas iki kaklo, garbės legiono ordino kasvinas kilvoje, plačia kraštį skrybėlė ir nendrinė lasda. Aha, policija tai žino, tarė nuartyje, tai kodėl jie šito žmogaus nesulaikė? todėl kad vakar ar užvakar jis paspruko nuo jos netoli kok Erono gatvės kampo. Nebereikalų sakiau, kad jūsų policija kvaila. Taip, bet kiekvieną akimirką ji gali rasti tą žmogų. Žinoma, atsakė Nuartie nerūpestingai dairydamasis aplink. Jeigu jis nebus perspėtas, bet tik perspėtas. Todėl pridūrė Nuartie šipsodamasis, jis pakeis savo išvaizdą ir drabužius. Tardamas šiuos žodžius, jis atsistojo, nusivilko surdutą, Nusirišo kaklaraištį, priejo prie stalo, ant kurio buvo padeita jau sunaus dėžutė su tualeto reikmenimis, pasėjėmė skustuvą, išsimuilino veidą ir tvirta ranka nusiskuto jį išduodančias žandenas, tokias svarbės policijai. Vilforas žiūrėjo į jį įsigandęs ir žavėdamasis. Nusiskudęs žandenas nuardie pakeitė ir šukuosiną. Vietoj juodo kaklaraiščio pasirišo spalvotą, paėmęs iš adarų lagamino – nusivilko mėlyną užsakstomą iki kaklų surdutą ir apsivilko rudą Vilforo redingotą. Pasimatavo prieš veidrodį jo skrybelę su užrieštais kraštais ir matyt buvo ją patenkintas. Vietoj lasdos, kurią Vilforo tėvas buvo pastatęs prie židinio kampo, jo rankose sušvilpė lengva bambuko lasdelį, iki šiol teikusi elegantiško prokuroro padėjėjo eisenai laisvumo, kuris buvo svarbiausia jos savybė. Na kaip, paklausė jis, atsigręžęs į apstulbusi sūnų. Kaip manai, ar tavo policija dabar mane pažins? Ne, tėve, sumurmėjo Vilforas, aš bent tikiuosi. O dėl šių daiktų, kuriuos paliko tavo globai, tai pasikliauju tavo apdairumu, tu mokėsi juos paslėpti. Būkite ramus, atsakė Vilforas. Ir pasakysiu tau, kad ko gero tavo teisybė, gal iš tikrųjų išgelbėjai man gyvybę, bet nesirūpink, mes greitai būsim atsiskaitę. Vilforas palingavo galvą, netiki? Bent viliuosi, kad jūs klystate. Tu dar matysies su karalium? Galbūt. Ar nori jo akise pasirodyti pranašu? Nelaimės pranašaujant jį blogai priimami rūmose. Taip, bet anksčiau ar vėliau pripažįstama jų teisybė. Sakysim, jei būtų antroji restauracija, tu taptum dideliu žmogumi. O ką aš turiu pasakyti karaliui? Pasakyk jam štai ką, jūsų didenybė, Jūs kai kas apgaudinėja dėl Prancūzijos padėties, dėl miestų nuotaikų kariuomenės dvasios. Tas, kurį Paryžiuje vadinate Korsiko žmogėdra, kurį Neverė dar vadina uzurpatoriumi, Lione jau vadinamas Bonapartu, o Grenoblį imperatoriumi. Jūs manote, kad jį kas persekioja, vejasi, kad jis bėga. Jis lekia lyg oras, kurį jis mums gražina. Jūs manote, kad jų kariuomenė miršta iš bado, kad nualinta žygio – pasiruošusi iškrikti. Ji auga kaip ritinamas sniego gumulas. Jūsų didenybė išvažiuokite, palikite Prancūziją tikrajam jos valdovui, tam, kuris ją nenupirko, o užkariavo. Išvažiuokite ne todėl, kad jums greistų pavojus. Jūsų priešininkas gana stiprus, jis galės parodyti gailestingumą. O todėl, kad švento Liudviko vaikaičiai žemą būti dėkingam už gyvybę Arkolio, Marengo ir Austerlico mūšių nugalėtojai. Pasakyk visą tai karaliui, arba verčiau, žerarai, nieko jam nesakyk. Slėpk nuo visų, kad buvai Paryžiuje, nesigirk, ko čia važiavai ir ką veikiai. Pasisamdyk pašto karietą ir jeigu čia dumte dūmiai, tai atgal skriste skrisk. Grįžk į Marselį naktį, įeik į savo namus pro užpakalinės duris ir ten lindėk tyliai, kukliai, niekur nekišk nausies, tupėk ausis suglaudęs, nes šį kartą prisiekiu, mes veiksime kaip žmonės stiprūs, pažįsta savo priešus. Išvažiuokite, sunau, išvažiuokite, mėla Žerarai, ir už tėvo valius paklausimą arba, jeigu jums patogiau, už draugo patarimų gerbimą, mes paliksime jūs jūsų vietoje. Šitai suteiks jums galimybę, pridūrė nuartie šipsaudamasis, išgelbėti mane antrą kartą. Jei kada nors politiniai supuoklis, jūs iškels aukštyn, o aš atsidursiu žemai. Sudė, Žerarai, kai kitą kartą atvažiuosite, apsistokite pas mane. Ir nuartie išėjo toks patramus, ramus, koks buvo visą laiką per šį ilgą nelengvą pokalbį. Vilforas išbliškęs apimtas nerimų pribėgo prie lango ir praskleidęs užuolaidą pamatė, kaip jo tėvas ramus ir šaltas praėjo pro du ar tris įtartinus asmenis stoviniuojančius gatvėje, matyt norinčius suimti žmogų su juodomis žandinomis, mėlynu surdutu ir plačia krašte skrybelę. Vilforas visas drebėdamas nepasitraukė nuo lango, kol jo tėvas dingo biusys kersgatvėje. Tada čiupo tėvo paliktus daiktus, Į patį lagamino dugną įkišo juodą kaklaraištį ir mėlyną surdutą, sulamdė į skrybelę ir įgrūdo į apatinį spinto stalčių. Sulaužė į tris gabalus lasdą ir įmetė į židinį. Užsidėjo kelioniais kepurę, pasišaukė tarną, žvilgsniu uždraudė jam ko nors klausti, atsiskaitė už viešbutį, iššoko jo laukiančią karietą. Lionė sužinojo, kad Bonapartas jau įžengė į Grenoblį ir matydamas sujudimą kelyje, parvažiavo į Marselį kankinamas siaubo – kuris įsiskverbia į žmogaus širdį kartu su garbiais troškimu ir pirmaisiais pasisekimais. 13 dalis Šimtas dienų Ponas Nuartie buvo geras pranašas, nes įvykiai taip greitai klostėsi, kaip jis buvo sakęs. Visi žino grįžimą iš Elbei salos, grįžimą keistą, nuostabų, kokio nebuvo praeitie ir tikriausiai nebus ateityje. Liudvikas XVIII tik nežymiai bandė atremti nuožmų smūgį. Jis nepasitikėjo ne vien žmonėmis, bet ir įvykiais. Karaliaus valdžia arba tikriau monarchija, vos ne vos jau atstatyta, susviravo ant dar netvirtų savo pamatų. Ir tik tai imperatoriui mostelėjus sugriuvo visas pastatas, nevykęs senų prietarų ir naujų idėjų mišinys. Todėl apdovanojimas, kurį Vilforas gavo iš savo karaliaus, buvo ne tik nenaudingas, bet ir pavojingas. Iš atsargumo jis niekam nerodė savo garbės legiono ordino kryžiaus, nors kunigaikštis Deblakasas, vykdydamas karaliaus valią, pasirūpino įsiųsti jam raštą. Napoleonas nedvėjodamas būtų Vilforą atleidęs, jeigu jo nebūtų užtaręs Nuartije, tapęs visagaliu imperatoriaus rūmose ir dėl kančių, kurias jam teko patirti, ir dėl jo padarytų paslaugų. 1793 metų žirondistas ir 1806 metų senatorius ištesėjo savo žodį ir apgynė tą, kuris jam buvo ištiesęs pagalbos ranką šimto dienų išvakarėse. Visą savo valdžią imperijos atstatymo laikotarpiu, antrąjį jos žlugimą beje nesunku buvo numatyti, Vilforas panaudojo išsaugoti paslapčiai, kurios Dantesas vos neišgarsino. Na, o karališkasis prokuroras buvo atleistas apkaltinus abejingumu bonapartizmui. Vos tik imperatoriaus valdžia buvo atstatyta, vos tik Napoleonas apsigyveno Tuilery rūmose, kuriuos ką tik buvo palikęs Liudvikas XVIII ir ėmė siuntinėti gausius bei prieštaringus įsakymus iš to paties mažojo kabineto, į kurį paskui Vilforą esame įvedę mūsų skaitytojus, ir kuriame ant riešutmečio stalo jis rado atidarytą ir dar beveik pilną Liudviko XVIII tabakinę Marselyje įsižibė pilietinių karo liepsna. Visada rusenanti pietuose, nors vietiniai valdžia ir stengiasi ją užgesinti. Kol kas buvo tik plūstami namie tūnantys rojalistai ir viešai įžeidinėjami tie, kurie drįsdavo pasirodyti gatvėje. Dėl pasikeitusių aplinkybių gerbiamas laivo savininkas, priklausas plebėjų stovyklai, taip ir nepasidarė visagalis. Ponas Morelis buvo atsargus ir truputį baigštus, kaip ir visi, kurie pamažu ir sunkiai darė komercinę karjerą. Bet nors uolus bonapartistai priekaištauja jam dėl santūrumo jį ir pranoko, įgyjo pakankamai svorių, kad galėtų pakelti balsą ir paduoti skundą. Tas skundas, kaip lengva numanyti, lieti dantesą. Vilforas atsilaikė, nors ir krito jo viršininkas. Jo vestuvės, kad ir neišyro, buvo atidėtos palankesniems laikams jeigu imperatorius išsilaikytų sostę, Žerarui būtų pravartu ieškoti kitokios nuotakos ir Nuartie ją rastų. Jeigu Liudvikas XVIII vėl grįžtų į sostą, Markizo de San Merano įtaka labai išauktų, kaip ir jo paties, ir ši santoka būtų ypač paranki. Taigi karališkojo prokuroro padėjėjas netikėtai ėmė vaidinti svarbiausią vaidmenį Marselio teismo pasaulyje, ir vieną rytą jam buvo pranešta, kad atvyko ponas Morelis. Kitas būtų nuskubėjęs pasitikti laivo savininko ir tai parodė savo silpnumą. O Vilforas buvo protingas žmogus ir, kad ir neturėjo didelės patirties, gana nuovokus. Jis privertė Morelį ilgai laukti prieš kambarį, kai būtų padaręs ir restauracijos laikais, ne todėl, kad būtų buvęs usijėmęs, bet kad karališkojo prokuroro padėjėjas verčia žmonės laukti prieš kambaryje. Po kiek laiko peržiūrėjęs keletą įvairių krypčių laikraščių, jis liepė pakviesti poną Morelį. Morelis manį pamatysęs Velforą nusiminusį, bet rado lygiai tokį, kokį buvo matęs prieš pusantro mėnesio, ramų, griežtą ir kupina šalto mandagumo, kuris yra sunkiausiai veikiama užtvara skirianti į žymų pareigūną nuo paprasto žmogaus. Jis įžengė į Vilforo kabinetą, būdamas tikras, kad tas su drebiais jį pamatęs, o išėjo atvirkščiai pat sumišo ir ėmė virpėti išvydęs prokuroro padėjėją, kuris jo laukiai sėdėdamas už rašomojo stalo. Morelis sustojo prie durų, Vilforas pažvilgė į jį tarsi nepažindamas. Pagaliau kiek laiko tylėjęs ir žiūrėjęs, kaip gerbiamas laivo savininkas vartų rankose skrybelę, Vilforas prašneko. Ponas Morelis, jei neklystu. Tai ponė, tai aš, atsakė laivo savininkas. Prašau čia, globėjiškų mūstų, pakvietė Vilforas – Ir pasakykite, kam turi būti dėkingas, kad pagerbėte mane savo atsilankimu. Argi nenumanote, paklausė Morelis. Ne, nei kiek nenumanau, bet vis dėlto aš pasiruošęs būti jums naudingas, jeigu tai mano galioje. Tai visiškai jūsų galioje, atsakė Morelis. Pone, toliau kalbėjo laivo savininkas, jausdamasis tvirtas todėl, kad jo prašymas buvo teisingas ir padėtis aiški. Jūs prisimenate, kad keletą dienų prieš tai, kai sužinojome apie jo didenybės imperatoriaus sugrįžimą, buvau atėjęs pas jūs prašyti pasigailėjimo vienam nelaimingam jaunuoliui, savo laivo jūreiviui, kapitono padėjėjui. Jis buvo kaltinamas, jeigu prisimenate, ryšiais su Elbei sala. Tie ryšiai anuomet buvę nusikaltimas, dabar duoda teisę būti apdovanotam. Tada jūs tarnavote Liudvikui 18 ir nepasigailėjote kaltinamojo. Tai buvo jūsų pareiga šiandien tarnaujate Napoleonui ir turite apginti nekaltai. Tai irgi jūsų pareiga. Todėl ir atėjau paklausti, kas jam nutiko. Vilforas didelėmis pastangomis susitvardė. Kaip jo pavardė, paklausė jis, būkite malonus, pasakykite. Edmonas Dantesas. Reikia manyti, dvikovoje už 25 žingsnių Vilforas mieliau būtų atstatęs kaktą prieš priešininkų pistoletą, negu išgirdęs šį vardą, sviestą jam į veidą iš arti. Vis dėlto jis net nemirktelėjo. Niekas negali manęs kaltinti, kad suėmiau tą jaunuolį grinai asmeniniais sumetimais, pagalvojo Vilforas. Dantesas? pakartojo jis. Sakote, Edmonas Dantesas? Taip, ponė. Vilforas atskleidė didžiulį sąrašą, kuris gulėjo greta stovinčioje spintelėje – Paskui nuėjo prie kito stalo, nuo stalo prie lentynų su bylų aplankais ir atsigręžęs į laivų savininką labai natūraliai paklausė, ar neapsirinkate, ponė? Jei Morelis būtų buvęs išvalgesnis arba geriau susipažinęs su šios bylos aplinkybėmis, jam būtų atrodę keista, kad karališkojo prokuroro padėjėjas tengiasi atsakyti į klausimą susijusi su jo neliečiančia byla. Ir būtų pagalvojęs. Kodėl Vilforas nesiunčia jo pasitikrinti suimtųjų sąrašuose arba pas kalėjimo viršininkus pas departamento prefektą? Tačiau Morelis bergžiai ieškojęs baimės žymių, Vilforo Eleksenoje įžiūrėjo vien gerus norus. Prokuroro padėjėjas tai buvo numatęs teisingai. Ne, atsakė Morelis, neapsirinku, vargšą vaikiną pažįstu jau dešimt metų, o pas mane jis tarnavo ketverius. Prieš pusantro mėnesio prisimenate, prašiau jūs būti gailestinga – Kaip dabar prašau būti teisinga. Jūs tada priėmėte mane gana nemeiliai ir atsakėte širkštokai. Tuo metu rojalistai nebuvo švelnus bonapartistams. Pone, atsakė Vilforas, atremdamas smūgį su jam būdingu guvumu ir šaltakraujiškumu. Aš buvau rojalistas, nes maniau, kad burbonai ne tik teisėti sostų įpėdiniai, bet ir tautos išrinktieji. Bet stebuklingas grįžimas, kurio liudytojai buvome, man įrodė, kad klydau. Napoleono genijus nugalėjo, tik mylimas monarchas yra teisėtas monarchas. Puiku, sušuko Morelis gana šiurkščiai, bet nuoširdžiai. Malonu klausyti, kad jūs taip kalbate. Ir aš matau čia gerą ženklą vargšui Edmonui. Luktelėkite, atsakė Vilforas, klaidydamas naują bylą. Prisimenu, jūrininkas ar ne? Jis rengėsi vesti Katalonę. Taip, taip, dabar žinau. Tai buvo labai rimta byla. Argi? Jūs žinote, kad iš manęs jį nuvedė tiesiai į kalėjimą prie teismo rūmų. Taip, o paskui? Paskui nusinčiau protokolą į Paryžių draugę su dokumentais, kurie buvo rasti pas jį. Tokia buvo mano pareiga. Po savaitės kalinį išvežė. Išvežė? Sušuko Morelis. Ir ką padarė tam vargšų jaunuoliui? Nusiraminkite. Matyt, jį nugabeno į Fenestrelį arba į Pinjerolį. Arba į Šventos Margaritos salas vadinasi administracijos žodžiais tariant ištrėmiai. Vieną gražų rytą jis grįž pas jūs ir perims laivo vadovavimą. Tegul grįžta, kada tinkamas, vieta jau lauks. Bet kodėl jis iki šiol negrįžo, man rodos, Napoleono teisingumas pirmučiausia turėtų išlaisvinti tuos, kuriuos pasodino į kalėjimą rojalistų teisingumas. Neskubėkite kaltinti, ponas Morelį, atsakė Vilforas. Kiekvienai bylai būtinas teisėtumas. Įsakymas uždaryti kalėjimą buvo gautas iš aukštesnės vyresnybės. Iš aukštesnės vyresnybės reikia gauti įsakymą ir jį išlaisvinti. Napoleonas grįžo vos prieš dvi savaitės, įsakymai paleisti suimtuosius dar tik rašomi. Bet argi negalima, paklausė Morelis, tuos visus formalumus paspartinti. Juk mes laimėjome, aš turiu draugų, šiokių tokių ryšių, galiu išsirūpinti, kad nuosprendis būtų panaikintas. Nuosprendžio nebuvo, tai nutarimas suimti. Politinėse bylose suimtųjų sąrašų nėra. Kartais vyriausybė suinteresuota, kad žmogus išnyktų be pėtsakų. Sąrašai galėtų padėti ieškoti. Gal tai buvo burbonų laikais, o dabar? Tai būna visais laikais, brangusis ponė Morelį. Vyriausybės eina viena po kitos ir yra panašius viena į kitą. Baudžiamoji mašina, užsukta Liudviko 14 laikais, veikia iki šios dienos. Nėra tik Bastilijos. Imperatorius kalėjimų nuostatų visada laikydavosi labiau net už Liudviką XIV ir į sąrašus neįtrauktų kalinių skaičius nepaprastai didelis. Toks nuoširdus atvirumas būtų nuginklavęs ir labai tvirtai nusiteikusi, o ką jau sakyti apie Morelį, kuriam nekilo net įtarimų. Nesakykite, ponas Devilforai, ką man patarėte daryti, kad vargšas Dantesas kuo greičiau sugrįžtų? Tik vieną galiu patarti, paduokite prašymą teisingumo ministrui. Ak, ponas Devilforai, mes juk žinome, ką reiškia prašymai. Ministras jų gauna po 200 per dieną, bet neperskaito nei keturių. Taip atsakė Vilforas, bet jis perskaitys prašymą, kurį su savo prierašu aš pats jam pasiūsiu. Jūs teiksiteis pasiūsti jam tą prašymą? Labai mielai. Anksčiau Dantesas galėjo būti kaltas, o dabar jis nekaltas. Aš jaučiu pareigą gražinti jam laisvę, kaip anksčiau jutau pareigą uždaryti jį į kalėjimą. Šitaip Vilforas užkirto kelią pavojingam tardymui, mažai įtikimam, bet vis dėlto galimam tardymui, kuris jį būtų galutinai pražudęs. O kaip reikia rašyti ministrui? Sėskite čia, ponas Morelį, tarė Vilforas, užleisdamas jam savo vietą, aš jums padiktuosiu. Jūs būsite toks geras, be jokios abejonės, negaiškime laiko ir taip jau daug sugaišta. Taip, taip, neužmirškite, kad varkšelis laukia, kenčia, gal paskutinę viltį prarado. Vilforas krūptelėjo pagalvojęs apie kalinį, kuris keikė jį tyloje ir tamsoje. Bet jis buvo nuėjęs pernelyg toli ir grįžti jau nebuvo galima. Dantesą turėjo sutraiškyti jo garbės troškimo krumpliaračiai. Aš pasiruošęs, tari laivų savininkas, atsisėdęs į Vilforo krėslą ir pasijėmęs plunksną. Ir Vilforas padiktavo prašymą, kuriame rodėjais turėdamas geriausių ketinimų, perdėjo Danteso patriotizmą ir jų paslaugas padarytas bonapartistams. Šiame prašyme Dantesas buvo iškeltas kaip vienas svarbiausių Napoleonų grįžimo organizatorių. Aišku, ministras perskaitęs tokį raštą, tučto jau turi reabilituoti Dantesą, jeigu tai dar nepadaryta. Kai prašymas buvo parašytas, Vilforas perskaitė jį garsiai. Gerai, tarė jis, dabar pasikliaukite manimi. O kada jį siūsite? Šiandien pat. Su savo prierašu. Geresnio prierašo nereikės, jei aš patvirtinsiu, kad visa, kas prašyme parašyta, šventa teisybė. Vilforas atsisėdo ir prašymo kampe tai parašė. Ką man dabar daryti, paklausė Morelis. Laukti, atsakė Vilforas, viską sutvarkysiu aš pats. Šie žodžiai gražino Moreliui viltį. Jis išėjo iš karališkųjų prokuroro padėjėjų džiugaudamas ir nužingsnevo pranešti senajam Dantesui, kad tas netrukus pamatys savo sūnų. Na, o Vilforas užuot įsiuntęs prašymą į Paryžių, apdairiai jį pasiliko. Tuo metu tas prašymas Dantesui buvo išganingas, bet vėliau jis galėjo pasirodyti pražutingas. Jeigu įvyktų tai, ko leido tikėtis padėtis Europoje ir įvykių eiga antroji restauracija. Taigi Dantesas tebe buvo kalinys, užmirštas ir apleistas savo požemio tamsoje, jis negirdėjo perkūnyje primenančio Liudviko 18 žlugimo ir dar baisesnių griausmų, kai griuvo imperija. Vilforas akylai viskas sekė, įdėmiai visko klausėsi. Per trumpą Napoleono grįžimo laikotarpį, kuris vadinamas šimtų dienų, Morelis dusyk atakavo Vilforą ir abu kartus karališkojo prokuroro padėjėjas jį ramino pažadais bei viltimis. Pagaliau atėjo Vaterlo. Morelis daugiau nesirodė pas Vilforą. Jaunam savo bičiuliui jis buvo padaręs viską, ką žmogus gali padaryti. Naujos pastangos per antrąją restauraciją galėjo tik be reikalo jį sukompromituoti. Liudvikas XVIII grįžo į sostą. Vilforas, kuriam Marselis buvo kupinas prisiminimų, graužusių jo sąžinę, gavo karališkojo prokuroro vietą Tulūzoje. Persikėlęs į tą miestą, po dviejų savaičių vedė markizę René de Saint-Meran, kurios tėvas dabar buvo ypatingoje rūmų malonėje. Štai kodėl Dantesas šimto dienų metu ir po Vaterlo liko kalėjime, užmirštas jei ne žmonių, tai bent dievų. Sužinojęs, kad Napoleonas grįžo į Prancūziją, Danglaras suprato, kokį smūgį jis smogė dantes. Jo įskundimas pataikė į taikinį ir kaip visi žmonės turintys tam tikrų gabumų nusikaltimui ir vidutiniškų sugebėjimų kasdieninėme gyvenime, jis pavadino šį sutapimą apvaizdos valia. Bet kai Napoleonas įžengė į Paryžių ir vėl pasigirdo įsakmus ir galingas jo balsas, Danglaras persigando. Kiekvienu metu jis laukė, kad pasirodys Dantesas, viską žinas, grėsmingas ir pasirengęs bet kokiam kerštui. Tada jis pareiškė ponui Moreliui norys mesti tarnybą laive ir prašas jį rekomenduoti vienam ispanų pirkliui, pas kurį ir ėmė dirbti pardavėjų kovo pabaigoje. Dešimčia ir dvylikai dienų praėjus po Napoleono sugrįžimo į Tuilerį. Jis išvyko į Madridą ir daugiau apie jį nieko niekas negirdėjo. O Fernanas? Tas nieko nesuprato. Danteso nebuvo, tik to jam ir tereikėjo.